Сега ќе отвориме во 20 глава. Како што реков и мијатиот пат, воопшто имам намера да се брзам кога станува збор за завршните глави од ова Евангелие. Ако некогаш проучуваме и некое друго Евангелие, што лично би сакал по завршувањето на Јовановото да започнеме и со некое друго од синоптичките Евангелија и со време може би и сите три. Јован е карактеристичен, за разлика значи, од трите синоптички евангелија, карактеристичен е и по, по тоа како ги опишува завршните настани од Христовиот живот. Па дури и како го опишува Воскресението. Но да почнеме поред. Што ни кажува првиот стих? Во првиот ден од седмицата. Кога е првиот ден од седмицата? Оно што денес го викаме недела, така. На руски воскресение. на други јазици како се На грчки се вика Господов. На романски се така, нели? Француски и така натаму. Во времето на апостолите било само првиот ден од седмицата. Тој ден е денот после саботата. После седмиот. Кога ја завршувавме 19-та глава, со кој ден завршија настаните од Христовата смрт и неговиот погреб? Со петокот. Значи, 42 стих од 19 глава, последниот што го читавме минатата сабота, таму го положија Исус поради петокот јудејски, зашто гробот беше близу. Значи, ако само Јован го читаме, Христовиот погреб и настаните што му предходеле, значи неговата смрт, сето тоа завршува со петок, со петокот. И потоа, веднаш потоа, кога сака да извести или да почне да известува за Христовото воскресение, Јован оди во првиот ден од седмицата. Зошто никаде не ја споменува саботата помеѓу петокот и првиот ден од седмицата? Значи, веднаш од петокот јудејски, последниот стих од 19 глава, првиот стих од 20 продолжува со првиот ден од седмицата. Зошто ништо не известува за саботата? Што правил Исус? Значи, тоа е интересно да се спомене и да посетиме малко внимание. Што правил Исус во саботниот ден? Почивал, спиел. Зошто? Зошто не воскреснал во саботниот ден? Интересно прашање, нели? <clears throat> Христос почивал. вам имаше еден православен свештеник пред многу години сега, кој што тврдеше дека тоа беше негова реакција на на некои мои тврдења, што ги кажував тогаш во емисиите на телевизија Амазон. Сакаше да го оспори моето тврдење дека Христос почивал во саботата затоа што било сабота и затоа што сакал да почива во саботата. А новото создавање, новиот живот со воскресението да го започне – тогаш кога започнало и првото создавање. Значи, со првиот ден од седмицата. Сабота како ден за одмор била нешто што Исус сакал да го посвети и во својата смрт на што? На одмор. Тој рече, Значи, прашањето моје беше, зошто Христос воскреснал на третиот ден? Зошто е прескокнал саботата? Дали тоа има некое значење? Ако саботата нема никакво значење, зошто не воскреснал веднаш? Значи, токму така, свештеникот се повика на пророќството, тогаш. Значи, тој велеше Христос воскреснал во неделата, затоа што било проречено дека ќе воскресне третиот ден. Ние можеме да го обобштиме неговиот одговор и да речеме, затоа што било проречено дека треба да воскресне на празникот првина, тогаш кога евреите го пренесувале првиот сноп од јачмен. Значи, утредента по саботата ни кажува Трета Мојсеева, 23 глава можеме да наведеме еден куп елементи од Библијата, кои што се пророчки во однос на времето, кога Исус требал да воскресне. Сепак тоа не е одговор на прашањето. Само затоа што некој настане проречен, не значи дека настанот треба да се случи тогаш, затоа што е проречен да се случи тогаш. Тоа не е причината. Пророштвото е пророштво, тоа е само план, божествен план, предзнаење, дека тогаш треба да се случи некој настан од неговото дело на спасение и откупување. Мегутоа, самото пророќство не е причина зашто тој настан треба тогаш да се случи. Постои причина зашто Христос умрел таа година кога умрел, зошто таа година кога умрел било дента значи, на смртта и дента на Пасхата била петок. Зошто дента на Воскресението или денот, празникот на што го празнувале евреите, го обележувале, било недела, односно првиот ден од седмицата, и зашто сето тоа требало да биде третиот ден, значи од смртта, односно преку саботниот ден, поминат во гробот. Неме време да зборуваме поддетално, зашто тоа требало да биде така. Во Божиот план, како што читаме од Елена Вајд, не постои ниту брзање, ниту доцнење за некој наставник. Например, дали небесни тела во Вселената брзаат или доцнат? Што мисли? Не, астрономските настани се толку прецизни, што однапред, со години однапред, дури со векови, може да се пресметаат кога ќе се случат. Тие никогаш не брзаат и никогаш не доцнат. Така и во Божиот план со, со историјата на овој свет, Божиот план на спасението. Не значи дека се е темпирано со време кога треба да се случи нешто. Меѓутоа, Божите планови не знаат ниту за брзање, ниту за доцнење. Што ни кажува самиот апостол Петар? Во врска со оние кои што велат дека Господ доцни. Дали Господ доцни? не доцни Господ со своето ветување. Зошто сме во искушение да мислиме дека Господ доцни? Седате некои, да повторим уште еднаш, се откажале од верата. Рекоа дека Господ никогаш нема да дојде. Како да го чекале, го чекале, го чекале, иако знаеме дека ватиканските водачи воопшто не го чекаат него. Мегета, звучи како да го чекале, го чекале и се откажале. Дали понекојаш ние имаме едно такво чувство? Например, секој еден од нас може да се сети на времето кога со радост го прифатил Евангелието, поверувал во Евангелието. Поверувал во близината на второто Христово доаѓање, во самото Христово доаѓање. Па сепак поминале многу години, поминале и децении за некој од нас. И сега повеќе како да не го чувствуваме тоа. Како живееме еден монотон живот, каде што се се повторува, сите наши редовни активности, секој ден, секоја седмица. Гледаме што се случува во светот, меѓуто и покре тоа што во светот се случуваат многу ненормални настани, кои што сведочат за близината, за крајот, Дали може би ние, не со зборови, не со несвесно, но дали може би подсвесно или со, со нашиот дух, со нашите чувства, како да велиме Господ не доаѓа. Или не мора тоа, како да велиме Господ доцни. Дали Господ доцни? кога Исус лежал мртов во гробот тој саботен ден. За неговите следбеници тоа било се само не сабота. Тоа не било ден за одмор. Тоа не било ден за радост. Тоа не било милина за нив. Напротив, неговите ученици што правеле во текот на саботниот ден? не само во текот на целиот тој саботен ден, туку и понатаму во текот на овој прв ден од седмицата, тие беа заклучени во горната соба во Ерусалим, од стравот еврејски, од стравот јудејски, и едноставно цело време живееле во напнатост, под страв, некој да не ги открие каде се, голема тензија, голем немир, едноставно, по Христовата смрт за нив повеќе не постои празник, за нив повеќе не постои вера како таква. Не постои нито јудеизмот како таков. Прифакјаќи го Христа, тие ги срушиле сите мостови пред тоа. И да се обидеме да ја разбереме психичката состојба на Христовите ученици, значи на апостолите, каква била не само во текот на саботниот ден, како, како што реков и во текот на самиот велик ден, кога доаѓаат жените со првите известувања, со првите гласови дека Христос воскреснал, дека го виделе, како се однесуваат учениците? За тоа ќе збориме повеќе кога ќе дојдат тие стихови на ред. Но гледаме дека тие се однесуваат како најголеми марксисти, атеисти, анархисти, социјалдемократи и така натаму. Се однесуваат со еден збор како најголеми неверници. Толку, значи, била поразителна нивната духовна состојба по Христовата смрт, што тие воопшто веќе немале никаква вера. Христос бил мртов, со тоа нивната вера била мртва. Прифаќајќи го Христа, ги срушиле сите мостови со синагогата, со јудаизмот, со фарисејштината, со свештениците, со садукеите. За нив и јудаизмот бил мртов како таков. Затоа не не чуди што учениците, дури и кога првите гласови, првите вести за неговото воскресение допираат од сведоци, жените, кои што го виделе, тие се однесуваат како најголеми неверници, како најголеми атеисти. А Тома, пак знаеме, седом дена подоцна, се однесува како најголем комунист од сите днив. како што обично знаат да кажат неверниците, се додека јас не го видам со своите очи, а Тома дори и додал, да правам случајно да не е некој дух, некој демон, некој холограм, би рекле денес, некој трик, ќе ставам и раката, прстот мој во неговите рани и дури тогаш ќе се уверам. За разлика од нас, кои што се уште имаме каква таква вера дека Христос повторно ќе дојде. И како што реков, Ватикан официјално се откажа од тоа верување. Не дека пред тоа верувал во тоа, но сепак официјално се откажа. Учениците немале никаква вера дека Христа повторно ќе го видат жив. Дали учениците очекувале дека Христос ќе воскресне? Дали жените очекувале дека Христос ќе воскресне? Не. Одговорот е не. За жал, мислата за Христовото воскресение сепак постоела кај некого во текот на тој саботен ден. Како што забележавте, јас не ни успеав да го прочитам првиот стих. <laughs> Само го започнав во првиот ден од седмицата. И пота се споменува Марија Магдалена. Не, незиното има уште не го спомена пред тоа. Се <clears throat> концентрирав <clears throat> и сакав да посветам внимание на саботниот ден, на предходниот ден, кој што Јован не го споменува. Од петокот скока право на ден на првиот ден од седмицата. Јован ја споменува таа сабота, ама каде? Се секјавате? Тоа веќе пред две саботи го споменавме. Од 19 глава. А таа сабота беше, значи, свештениците, евреите не сакале телата да останат, да висат на крст во, за време на празникот, бидеќи таа сабота беше голема сабота. Но таму во 19-та глава Јован ја споменува саботата што предстои по Христовата смрт, а предходи на неговото воскресение, како идно време. Но за самата сабота не кажува ништо. Нема што да се каже. Тоа е тоа се празни листови. Кога би требало евангелијата да се пишуваат така што секој ден, барем во последната страстната седмица од Христојот живот, секој ден да се кажува што конкретно се случило, например, неделата Христос влегува во Јерусалим, понеделникот проколната смоквата и така натаму сега сите денови, петокот, кога доаѓа распетието, предходно четвртокот, тајната вечера и така пасхата, последната вечера и така натаму кога би требало за саботата да пишуваат нешто, значи да има посебен лист во Евангелието за саботата, за големата сабота, тоа би било празно, празен лист би имале во вашите Библии. Тоа е исто, затоа што Јован воопшто не ја споменува саботата. Што има да спомене? Тоа било најтажниот Тоа било најцрниот ден. Секоја предходна сабота за нив била сабота. Нешто што како евреи го почитувале, го прифакеле како одмор. Заради Христовите дела како посебно славен ден, бидеќи многу од славните Христови дела биле направени во саботен ден. А кога дошла големата сабота, за нив тоа било пораз. Црнило, смрт, катастрофа. Сите мостови беа срушени со реалноста, со животот. За нив постал само стравот, еврейски и ништо повеќе. Како да спасат гола кожа, како да избегаат од Ерусалим, кој погоден момент да го сочекаат, толку била поразителна нивната ситуација, толку била мртва заедно со Христа и нивната вера, што едноставно не сакале нито да веруваат во првите гласини за Воскресението. Не знам дали некој од нас ќе доживее на некој тоа им се случило. Ја не знам кога било последен пат, каде, кога тоа било некаде во минатиот век, кога, например, доаѓа сабота, и таа сабота едноставно ја живеете како да е било кој друг ден. Знаете, има верници кои што така направиле. Кој што ја напуштиле верата, ја напуштиле црквата и некои од нив внимаваат, ќе дојде сабота, се секјаваат. Ако ништо друго се секјаваат, иако заповете започнав со зборот секјавај се. Барам се секјаваат дека е сабот. Се секјаваат дека некогаш тој ден доаѓале во црква. Но знаете, има луѓе кои што сега ја доживуваат саботата така како, како едно ништо. А биле некога штука, биле во овие редови, биле на оваа катедра. Едноставно, за повеќето луѓе денес, бидеќи живеат во еден повампирен, така наречен неолиберален во Европската Унија, капитализам, денес скоро за многу луѓе е саботен, работен ден. Мора да идат на работа. Но и случајно да не е работен ден, што би правеле? Знаете ли што прават повеќето луѓе во овој, во измативе така два часа сега, например? Да значи, од, ја ќе ви кажам, од селото Глумово до хотелов тука, кај што се собере една секта, телевизори и изјапање, успев да разберам дека Аргентина води, Значи, без да сакам, ќе разберам. <laughs> Зато, зато е глупо она <laughs> да, да се снима <laughs> напревар. Без да сакам, ќе разберам. Калински го слушам се дере. Панчев не е толку гласен. Што би правил ја? Да беше за мене саботата, оне што за апостолите беше големата сабота. Да беше саботата за мене еден бивш ден за црква, бивш ден, поранешен ден за богослужение. Ако мојата вера беше поранешна, ќе гледа футбол во последниве два часа. И го правев што го прават сите. Тоа е нешто нормално, нели? Апостолите ни тоа не го правеле. Тие два дена, тој викенд за нив бил страф и немир. Не само невера и смрт, страф и немир. Навистина тешко. И сепак се поставува прашањето, дали било оправдано заедно со Христа во гроб да отиде и нивната вера и сите нивни надежи. Што кажува учениците во Емаус, иако тоа се споменува во Лука, само да се подсетиме, што кажува учениците во Емаус, на патот за Емаус? А ние се надевавме, ние мислевме дека тој е оној што ќе го избави, што ќе го спаси Израел. Тоа на самиот Христа да воскресна тоа му го кажуваат. А тоа не бил он. Замислите, три и пол години го следеле, се надевале, сто проценти верувале дека тој е тој, а таа сабота што верувале? Дека тој не бил тој. Замислите колко била пострашна духовната состеба на апостолите. Дали некојаш ќе дојде време било кој од нас да не даде Господ, да си помисли, а камо ли да зборува на други, дека Христос не е тој. Со години верувавме во Него, пеевме за Него, му се молевме на Него, ама тој не бил тој. Знаете, има луѓе кои што доаѓаат до таков заклучок и ден денес за жал. Има луѓе што се откажуваат од верата. Не престануваат да бидат саботари, престануваат да бидат христијани воопшто. Има вера, има луѓе кои што воопшто ги напушта секаква вера во Библијата, во во Христа. Се сеќавам еве што прави новата теологија Се секам, братот Расл Стендиш, и тој покоен сега, кажуваше за некој нивен пријател или роднина, мислам, дури беше, кој што беше многу верен, многу запален, особено за пророќствата, за светото писмо, кој што оставил бизнис или не знам што, се запишал на теологија во Авондейл коледжет во Австралија. И таму му кажуваат секташиве овие, од Јужно-Пацифичката дивизија, задоени со ереста на Дезмон Форд. Значи, на самите теолошки часови, на, во, на самиот факултет, му кажува дека Библијата, Библијата има грешки. Историски грешки, научни грешки. Нешто што тука и Монсеньор Церемотиш еднаш го изјави тука, 95-та година, во оваа сала, пред сите, рече, знаете што, ние не треба многу-многу да ја веруваме на Библијата, затоа што знаност докажала, така се изрази на хрватски, знаност докажала нешто. Не запамтив дали што е тоа што знаноста го докажала за него. Но знаеме дека католичка црква многу векови не верува во, во Библијата. Мегуто овој, овој студент од адвентистички колеж слушал дека да Библијата не треба многу-многу да се верува. А бил загреан, бил ревен, не само верен, ревен и се запишал на теологија. Расел Танеш известува дека тој човек, кога такво нешто слушнал, дека во Библијата има научни или историски грешки, знаете што се случило со него? тој ја напуштил верата, тој станал атеист, дури се кажува дека станал член на некој комунистичко движење. Така се секјам некако, иако тоа има многу години од го читав тој извештај. Катастрофа! До некаде можеме да разбереме каква била верата на учениците за време на таа голема сабота. Единствената сабота кога Христос бил мртов во нивниот живот. А со него и и сета нивна вера. Било еврејска, било христијанска. Се било мртво. Се било мртво. И сепак споменав, па ајде и да го довршам тоа, кај некого постоела мислата за време на таа сабота, кај некого постоела мислата за Христовото воскресение. А за жал тоа не биле неговите ученици. Тоа не биле неговите следбеници. Кој воопшто помислувал за време на таа забота на Христовото воскресение? На можноста за Христовото воскресение? Неговите непријатели. Еврейските водачи, свештенството. Се секјавате, кога му доаѓаат на Пилат, за да побараат стража, на гробот и со тоа да го обезбедат најсилниот доказ за Христовото воскресение. Значи, кордон полиција да го чува гробот. Каква Марија, какви ученици, никој не може да припари покрај нив. Како му се обратили на пилата, за да ја побараат таа стража, таа римска чета, тие легионери, да го чуваат гробот? му се обраќаат и му велат си испомнуваме, вели, дека овој измамник, мислејќи на Христа, кажа по три дена ќе воскресна. Дали била оправдана, дали бил оправдан поразот, разочарувањето, неверството, малодушноста на Христовите ученици? во текот на саботниот ден. Не било, дали било оправдано нивното разочарување? Не било оправдано. Зошто? Зашто некој сведочел, Христовите најголеми непријатели, сведочеле дека Христос зборувал за своето воскресение. Тој кажал, третиот ден ќе воскреснам. И со своето воскресение докажал дека не бил измамник. да немаше стража на Христовиот гроб и Христос да воскреснал, што ќе велеа евреите? Што ќе велеа комунистите, што ќе велеа шиптарите, што ќе велеа муслиманите, ОБМ, што ќе велеше. Неговите ученици дојдоа, го зедоа телото. И после почнаа да зборуваат дека воскреснал. Дали првите неверници, евреите, со тоа го изговара празниот гроб во првиот ден на седмицата? Не, со тоа не можеа да го изговара. Самите евреи го обезбедели најсилниот доказ за Христовото воскресение – поставиле цела чета римски војници на неговиот гроб, за да спречат некој да го украде телото. Па сепак, гробот осамнал празен. Марија Магдалена доаѓа, ни вели првиот стих, од нашава глава, и што гледа таму? Гледа гроб празен. Кои биле првите сведоци и првите проповедници на Христовото воскресение? Ај малку подобро размислите. <laughs> Кој бил првиот сведок на Христовото воскресение? Од луѓето. Како? Војниците, точно. Честитки за имена. Римските војници биле првите проповедници на Христовото воскресение. Ако читате во копчата вековите, тие дури велеле, распнатиот е Син Божи, воскресна. Пилат ги слушнал тие гласови. на други ги слушале тие гласови. Евреите ги слушнале тие гласови и се погрижиле да не дојдат до пилата пред, пред тие да интервенираат и да подкупат, како што знаат. Да се промени приказната за тоа што се случило кај гробот. Меѓутоа, во Копошот на вековите пишува дека Пилат не им верувал на измислената приказна на евреите и на платената приказна на војниците откако примиле пари за да, за, за да ја променат. Што мислите, колку треба да им верувате на платени медиуми? Римските војници биле првите платени медиуми. Примиле пари од еврејските неверници, за да го променат своето вистинито првобитно сведоштво во лага. Пилат не им верувал. На лагата не им верувал. Ги повикал војниците кај себе и инсистирал да му ја кажат вистината и приватно тие му ја кажале вистината. Од тогаш целиот негов преостанат живот бил немир. Оно што било за учениците само саботниот ден а и за пилата исто така. За него ќе биде немир целиот преостанат живот до крајот. Тука ќе мораме да застанеме. Но, колко да не останам должен, да го довршам барем првиот стих. Значи, Евангелие според Јован, 20 глава, првиот стих. Во првиот ден на седмицата Марија Магдалена дојде на гробот рано, уште додека беше темно, и виде дека каменот од гробот е поместен. И следната сабота ќе продолжам со првиот стих. Првиот стих, како што гледате, не е завршен. Нека му е фала и слава на Господа.